Erramezala igantea restitan mm, errugbian aletik mauletarrak suizarat jun behartzien final zortzigarrenen jineko partidan tako, ohitaztez juneko partidan maulen hamahiu hamar nausitu ziela sibiotarrak, bena e, eh, bainatke hei, etzaizia eh, aski izan hiu puntien abantzu hoi. Eta bai, juni kuntian egun uh, eh, abantzu tipi horrek, badik hori bidazio luizia dela, mila kilometra bat duk uh, jenere hartzino eta hor moyen encore uh, ça euh, y a euh, euh, Thiago et avec bai lotzeko, bai pausatzeko, eta susutze lanian, ordin avionez edo egazkine jungutu, bidaz egun egin eta match eder egin diago. Uh, aniok match esinago ebai, bena ez duka aski galdu beitugu hoita sei,

errurak inseuek izan ditin, eta zazpi hiu ia bastantzia, eta geho berrez hamar hiu enalitate batik, bera be, beti eh, maite ginean eh, ordaitzen eta egite jokia eta heke bai berriz eta partida zina gederra, eta mitan justa itzinin, oita zazpi gara minutan edo gola, ez beste eh, eze bat, eta hoika igantutuk hamazazpi sei. Horren horrek uste ginean, bigarren mitan, gogor zatekila, zinez gogor, mitau eta ilanda beste partida bat izan duke bai. Bo eta horitaz dezagun, izi gari azkarrak dila, e, fizikoki ebai, azken sortzi urteetan e, urte bakots hein batez igan eta bai e, profesionalizatzeko bidian tutsak hoik? Bai, e, bidia bena habu, hoik uh, behar dikeran uh, lehenik bi, bi gara mitaun epatzen dira, bi gara in ordin uh, eze bat edera markatu diak, uh, gu uh, loran karrik uh, perze bat edera egiten dik, eta emaiten dut petik ehei, eta petik ehei otuxo bazterin elkitzen dut uh, beste naitzinin, eta uh, potuan artila guiten dut. Hamasei hogei, heke zaibetia uh, bi penaltia hartin, ordin, hor, hor diag, uh, amini bat gue, gue joki, amini bat euh, enervatu gutuk eta huk lotrasi, ezin ez lotrasi diag, beste okazione bat eder egin uken diag, ahaltu gutuk hagen aitzinila metra bat eta, ena, bon, ez diag, uken askin dara eske bertute linea horren igaiteko. Eta kontrai, buekau eta tarajintuk eh, eta uh, libroki eta uh, uh, eh, arbitrak emandiek bi penalitat eta hortan finitzen dut oita sei, ama sei. Partida, e, bai- mauretarrak ez die, ez die, hilianek egoritzeko, eh, raniuk, ba, eh, ekipa profesional bat kontra galdu dugula egun, hoik uh, budget alimala badi, uh, eh, bi miliu beno habu badi uh, budget, uh, beno horrek uh, egun terren inzela jan, ez diak ikusi suntzien profesionalek eta suntzien amatorek, hain beti uh, eta Jo puder Yakuucciman let bon non